ويسالونك عن الروح قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا Na wanakuuliza habari za roho, sema, roho ni katika mambo ya Mola wangu mlezi, nanyi hamkupewa katika ilmu ila kidogo tu. ولئن شئنا لنذهبن بالذي اوحينا اليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا Na tungelipenda tungeliaondoa tuliokufunulia, kisha usingelipata mwakilishi wa kukupigania kwetu kwa haya. الا رحمه من ربك فضله كان عليك كبيرا isipokuwa iwe rehma itokayo kwa Mola wako mlezi hakika fadhila yake kwako ni kubwa قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا سيما wangelikusanyika watu na majini ili walete mfano wa hii Qurani, basi hawaleti mfano wake, hata wakisaidiana wao kwa wao. ولقد صرفنا للناس في هذا القران من كل مثل فابى اكثر الناس الا كفورا Na hakika tumewaeleza watu katika hii Qurani kwa kila mfano, lakini watu wengi wanakataa isipokuwa kukanusha tu. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا Na walisema, hatutakuamini mpaka ututimbulie chemchemu katika ardhi hii. او تكون لك جنه من نخيل وعنب فتفجر الانهار خلالها تفجيرا au uwe na kitalu cha mitende na mizabibu na utupitishie mito kati yake ikimiminika او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا او تاتي بالله والملائكه قبيلا au tuangushie mbingu vipande vipande kama ulivyodai au tuletee Mwenyezi Mungu na malaika uso kwa uso au yakuna laka baytun min zukhrufin au tarqa fi samai lan nu'mina liruqiyika hatta tunazzila alayna kitaban naqra'uhu قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا au uwe na nyumba ya dhahabu au upae mbinguni wala hatutaamini kupaa kwako mpaka ututeremshie kitabu tukisome sema subhana rabbi ametakasika Mola wangu mlezi kwani mimi ni nani isipokuwa ni mwanadamu na mtume الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Ewe Muhammad, watu wako wanakuuliza kwa kutomezwa na Mayahudi, nini hakika ya roho? Waambie rohoni katika elimu yake mwenyewe Mola wangu mlezi alijihusisha nayo yeye. Na nyinyi hamkupewa elimu ila chache tu kilinganisha na elimu ya Mwenyezi Mungu mtukufu. Na lao tukalitaka kuifuta kabisa kifuani mwako hiyo Qurani tuliyokufunulia. Tungelifanya hivyo na kisha usingelimpate yeyote kwa kunusuru katika watu wako. Lakini tumeiacha Qurani ibaki vile vile kifuani mwako kwa rehema kutoka kwa Mola wako mlezi. Kwani fadhila zake kwako wewe ni kubwa mno katika muujiza huu. Waambie kwa kushindana nao kama wanaweza walete mfano wake nao hawawezi hata wakikusanyika watu na majini wakasaidiana kuleta mfano wa Qurani kwa mpango wake na maana yake hawawezi na wangasaidiana wao kwa wao na katika Qur'ani hii tumewaeleza watu kwa namna mbalimbali kila maana kama ni mifano katika majabu yake, lakini watu wengi walikataa ila kupinga na kuchukia. Ilipodhihiri kushindwa kwao na Qur'ani na wakabanwa kwa hoja, wakataka waletewe ishara nyingine na miujiza mingine. Hicho ni kitendo cha mwenye kushindwa hoja, aliyemewa na kutahayari. Ndiyo akasema hatutokuamini mpaka utimbulie katika ardhi ya maka chemchemu ambayo maji yake hayakatiki. Au uwe nacho kitalu maka cha mitende na mizabibu chenye kupita mito kati yake. Kwa kujua kuwa ardhi ya maka ni kavu hayoti kitu. Au mbingu ituangukie vichwani mwetu kwa mapande kama ulivyodai kuwa Mwenyezi Mungu anatuahidi hayo au tuletee Mwenyezi Mungu na malaika tukabiliane nao macho kwa macho. Au uwe na nyumba iliyopambwa kwa dhahabu au pae mbinguni. Na hata hivyo hatukusadiki mpaka ukituletea kitabu kutoka kwa Mwenyezi Mungu kinachothibitisha ukweli wako tukisome. Waambie Mola wangu mlezi ametakasika kabisa na kuhukumiwa na yeyote au yoyote kushirikiana naye katika kudra yake. Mimi si chochote ila ni mwanadamu kama mitume wote wengineo na wana wao hawakuwaletea watu wao muujiza ila kwa idhini ya Mwenyezi Mungu.